بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mema yake, neema zake, khairi zake, baraka zake mbalimbali mbali. ambazo aendelea kutumiminia na kubwa zaidi kutujalia kuendelea katika al-iman was-sunnah biidhnillah ta'ala falillahi alhamdu min qablu wa min ba'd katika kipindi kilichotangulia au darsa kilichotangulia <clears throat> tuliweza kukumbushana mengi kuhusiana na majukumu ambayo kila Muislamu anayo ndani ya nyumba yake ikiwa ni msimamizi wa nyumba Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema warajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi mtu mwanaume wa Kiislamu ni mchunga na ataulizwa majukumu ambayo amepewa na Allah vivyo hivyo walmar'atu ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an baiti zawjiha na mwanamke vile vile ni mchunga kuna majukumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkalifisha nayo naye pia ana majukumu ya kutekeleza amana hiyo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na tukamalizia kwa kukumbushana aya ya sita katika suratu tahrim ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anawahusia wanadamu anawahusia waislamu hasa na kuambia ya kuwa ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara enye mlioamini iokoeni nafsi nafsi zenu na familia zenu watu wenu kutokamana na moto wa jahannam na leo Sheikh anatukumbusha ya kuwa jambo hili ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukalifisha majukumu haya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametubebesha ni majukumu ambayo si zaidi ya tunachokiweza la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha lakini ni nzito isipokuwa kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawarahisishia si jambo rahisi muslamu akawa ni mwenye kuwa kuwa na consistency kuwa na kule kuendelea kungangana na kusukumana na watu wake kuwakumbusha kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala kuwakumbusha kuhusiana na majukumu yao kuamrisha mema na kuwakataza maovu kuwaamrisha kushikamana na sunna na kujiweka mbali na bid'a na kabla ya hayo kuamrisha kushikamana na tauhid kujiweka mbali na shirk ili waweze kuwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala si jambo rahisi ni jambo ambalo Muislamu anataka kuwa na uvumilivu ndani yake kuwa na subra ndani yake kuwa na ukakamavu ndani yake asiwe ni mwenye kuchoka wala kuchoshwa ndio maana Sheikh asema ya kuwa almar'u mutalabun أن يقي نفسه من النار ويقي أهله مسلم anahitajika yeye kujiokoa na moto wa jahannam na pia kuwaokoa watu wake yajtahidu fi wiqayati ahlihi anajitahidi katika kuwalinda na kuwa eh, kuwaonya watu wake kutokamana na moto wa jahannam idha raa munkaran ghayarahu anapoona jambo la ovu latendeka nyumbani kwake asi, asi, asi, asijifanye ya kuwa ha, hana habari ya yanayoendelea asijifanye ya kuwa hayaoni yanayoendelea asifanye mujamala bali ghayarahu awe ni mwenye kubadilisha hiyo munkar ambayo yaendelea ndani ya nyumba yake idha jaat ta'atun amara biha wa na inapokuja jambo la khairi lataka kufanywa iwe ni la lazima au la kujitolea pia vile vile anawaamrisha na kuwakumbusha na kuwahimiza kulifanya يقول الله عز وجل asema Allah subhanahu wa ta'ala li Ismail alayhi salam kumwambia nabii Allah nabii Allah Ismail aambiwa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia waamrishe wapendao waamrishe watu wako kusimamisha swala na hili ni jambo ambalo pia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amekalifishwa na kila muislamu ana majukumu hayo ya kuhakikisha kila ambaye yuko nyumbani kwako kila ambaye anakaa kwako ni lazima umfikishie ujumbe huu Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima uhakikishe ya kuwa amesimamisha swala na leo wallahi kuna taksir kubwa miongoni mwa wazazi watoto wetu wengi watoto ambao tayari wako katika umri ya tamyiz umefika miaka saba kumi kumi na miwili lakini bado tunawachukulia kuwa ni watoto wadogo na hii ni msiba ndugu zangu Mtume sallallahu alayhi wasallam kama atakavyotaja Sheikh biidhnillahi ta'ala ameamrishwa au amewaamrisha waislamu kuwaamrisha watoto wao na kuwafunza kuhusiana na sala wangali bado wadogo na leo utakuta ya kuwa waislamu wengi ikiwa wao wenyewe wamejaliwa kuswali sala zao kwa jamaa hasa salatu alfajr basi watoto wao wana matatizo makubwa unaona wazazi anafika msikitini na watoto wake wa kawaida kwa yani sala za kawaida lakini anapofika salatu alisha au salatu alfajr aghalabu unamkuta mzazi yuko peke yake kwa nini watoto bana bado wamejipumzisha ndio maana kuna eh, kisa ambacho e, tuambiwa leo kuna mama ambaye aliuliza Sheikh na akamwambia Sheikh bana wajua mimi e, nina matatizo na watoto wangu watoto wangu bana wana usingizi mzito mno asubuhi ninapotoka kuamsha bana yamenishinda sasa mimi nime nimeinua nime, nime mikono na nimewaacha wao waswali muda ambao watakavyopenda basi Sheikh akamuuliza mama, mama, mama, mama huyo ya kuwa waonaje wewe ikiwa la qaddar Allah moto mkubwa umezuka nyumbani kwako moto unawaka na watoto wako wako usingizini wana usingizi mzito mno hawezi wakaamka utafanya nini mama akasema kuwa mimi nitafanya kila niwezalo nitafanya kila niwezalo nihakikishe watoto wangu wameamka hata kama ni kuwavuta na kutoka na wao nje nitafanya basi shekha akamwambia ikiwa wewe uko tayari kuwaokoa watoto wako na moto wa dunia basi mbona hauko tayari kuwaokoa na moto wa akhira na huo moto ndio mtume asema sallallahu alayhi wasallam fuddilat min nari dunya bi 70 marra au kama qala alayhi salatu wasalam moto wa akhira ni times 70 ya moto hii ya dunia ambayo tuko nayo kwa hivyo ikiwa mzazi yuko tayari kuokoa watoto wake na moto wa dunia basi awe tayari zaidi kuwaokoa watoto wake na moto wa akhira kwa kuwafunza swala kuwakalifisha kusimamisha swala na kujibidisha wao kuzoea swala wangali wachanga kwa hivyo nabii Ibrahim alayhi salam Ismail alayhi salam anaambiwa asimamishe swala na kuamrisha watoto wake kusimamisha swala asema Sheikh Khalid Al-Dhafiri hafidhahu Allah Ta'ala umira hadha an-nabiy biamri ahlihi bisala ameamrishwa mtume huyu kuamrisha watoto wake kusimamisha swala kuamrisha familia yake kusimamisha swala walmusabarati ala al-amr na kuwa mvumilivu kwa jambo hilo usiwe ni mwenye kuchoka kwa sababu wakati mwingine tunapoamrishana mema yule unayemwamrisha unaweza ukamkumbusha leo ukamkumbusha kesho ukamkumbusha kesho kutwa na ikawa mtu bado hasikii hasikii lakini haufai kuchoka haufai kukata tamaa kwa sababu wewe haujui hauna habari ni lini Allah subhanahu wa ta'ala atafungua moyo wake na atamjalia kufuata lile wasia ambayo kila leo wewe wamuelekeza kulifanya tasbir ta'muru marratan مرتين ثلاثة أربع كل مرة حتى يستقيم أهلك ويستقيم ولدك usichoke kuwakumbusha familia yako usichoke kuwakumbusha watoto wako wakati mwingine wana matatizo mengine wana stress zao wana shida zao ambazo inawafanya wasiwe makini kusikiza unachowaambia lakini itafika wakati ambapo watakupa masikio yao na kukufungulia vifua vyao na biidhnillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atawapatia hidayah Sheikh asema tasbir ta'muru marratan marratayn thalatha arba' kull marra hatta yastaqima ahluka wayastaqima waladuk unaamrisha mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu mara ya nne na kuendelea mpaka familia yako wawe na istiqama wawe na thabat katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mtoto wako Allah subhanahu wa ta'ala akupatia tawfik ya kuweza kuwa katika njia ya Allah na kufanya kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo muislamu hafai kuachilia kamba usiwachilie kamba endelea kungangana mtoto wako amekuwa balaa hasikii ni mtihani endelea kungangana endelea kumkumbusha usimwombee mabaya usimlaani usimwombee kifo usitamani kufa mwenyewe subiri katika mitihani hiyo aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala otherwise ikiwa utalegeza kamba na useme nishamwambia mara ya kwanza mara ya pili na sasa yeye yuko over 15 years yani mtu mzima ni shauri yake tandamu ala ma farratta ashadda nadam utakuja kuyajutia haya ambayo umeyapuuza kujuta ya hali ya juu wakati ambapo majuto hayatakufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha Sheikh Khalid hafidhahu Allah ta'ala akatupa mifano mbalimbali mbali, ya wema waliotangulia walivyokuwa wakiwapa nasiha wakiwapa wasia wakisisitiza kuelekeza katika njia ya sawa wale wawapendao asema wa hadha qawlu luqman kana yaqulu libni ووصايا ابنه مشهورة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله Sheikh atuambia ya kuwa sikiza wasia wa Luqman kwa mtoto wake na wasia ambazo Luqman alikuwa akimpa mtoto wake ni wasia ambazo zajulikana wazi asema wa idh qala asema Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim asema Luqman anamwambia ewe mwanangu kumbuka Luqman alipomwambia mtoto wake hali ya kuwa anampa mawaidha anampa wasia anamuelekeza na anaanza na jambo muhimu kumwambia ya bunayya la tushrik billah e mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na hili ndio jambo ambalo Muislamu anafaa kuanza nalo kukitisha tauhid katika moyo wa watoto wake na familia yake na kuonyesha hatari ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ila akhiri wasaya mpaka misho yote aliyoyasema Luqman kumwelekeza mtoto wake fakana ya'idhu abnaahu alikuwa akiwapa mawaidha akiwahusia akiwaelekeza watoto wake waidhakiruhum bitaati Allah subhanahu wa ta'ala na akiwakumbusha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hadha Ibrahim alayhi salatu wassalam Sheikh atuambia pia huyu ni Ibrahim alayhi salatu wassalam lam yatruk walidahu min ghairi nasiha hakumwacha mzazi wake bila kumpa nasiha twajua Ibrahim alayhi salam alijikuta katika mjtamaa ambao ambao walikuwa na balaa chungu nzima wakitengeza masanamu wakiabudu masanamu wakimwasi Allah subhanahu wa ta'ala wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alijitokeza kimasomaso na kuwaelekeza watu wake hakusema tu baba yangu ni baba yangu bana leo utakuta kuna watu ambao wana matatizo ndugu zangu mtu amezaliwa katika familia ambao hawako mustaqim katika njia ya Allah imma kwa sababu ya shirk au kwa sababu ya bid'a au kwa sababu ya maasi mbali maasi mbalimbali na yeye Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia akapata haki akaona haki akasoma haki anajua ya kuwa hili ndo jambo la tauhid hili ndo jambo la sunna hivi ndivyo yafaa kufanywa lakini anasema this is a family problem what shall, what will i do my father ni mzazi wangu ni baba yangu anayefanya mambo haya hii ni jambo la kifamilia bana mimi sitaki kuingilia kisha mtu akawa anafanya kama wanavyofanya familia yake au akawa yeye kwa tofauti lakini hawafikishii watu wake hawaelekezi katika njia ya Allah hawaamrishi mema hawakatazi maovu hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala amemwelekeza lakini anasema familia watasema nini watu watasema nini umepata ilmu hautaki kufikisha umepata ilmu hautaki kuwapasha watu hautaki kuwajuza watu hautaki kufanya kama ulivyojua hayo yatakuwa ni masikitiko makubwa kwa wewe kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kimalizia ndugu zangu kabla ya kuendelea na wasia huwa Ibrahim niwakumbusheni tu jambo ambalo Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala amelitaja katika kitabu chake cha Ad-Da'u wad-Dawa' ابن القيم qayyim akimnukuu sahaba tukufu Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu radhiyallahu ta'ala an asema Abu Dharr siku moja alisema maneno akasema akhwafu ma akhafu ala nafsi yawm al-qiyama jambo kubwa ambalo naliogopea nafsi yangu siku ya kiyama siku ambapo nitasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala asema kubwa ambalo lanitia kiwewe lanitia waswasi أن يقال يا أبا ذر قد علمت فماذا عملت فيما علمت asema kubwa naliogopea mimi nitakaposimamishwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuambiwa ewe Abu Dharr wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kuwa na ilmu qad alimta umeweza kujua mengi Allah subhanahu wa ta'ala amekupa ilmu famadha amilta basi ni yapi ambayo umefanya fima alimta kwa, kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa ilmu nayo Ibrahim alayhi salam alipewa ilmu ya kujua ya kuwa shirk ni shirk na tauhid ni tauhid walaqad atayna ibrahima rushdahu min qabl Ibrahim hakujikalia tu hakusema ni shauri yao hakusema this is a family problem hakusema ni baba yangu ndiyo anayeuza masanamu anayeabudu masanamu hakuchukua hii idea ya acceptance ambayo sisi vijana wengi wetu tunayo leo ya kuwa unaamua tu kufanya wanavyofanya watu wa mji wako watu wa msikiti wako hautaki kuangalia haki ni yapi ama Allah subhanahu wa ta'ala anataka nini Ibrahim alijitokeza na kuambia watu ya kuwa haya mnayofanya ni ya shirk na Allah subhanahu wa ta'ala ayapendi biidhnillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akitupatia fursa nyingine tutaanzia hapa kwa mfano ambayo Sheikh anatupa kuhusiana na Nabi Ibrahim alayhi salam na alivyokuwa makini kuelekeza watu wake katika mambo ya khairi mpaka wakati huo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe khairi katika dunia na akhirah atupatie husnul khatima na atujalie kuwa ni min ahli aljanna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin